说啊啊呀呀！ Kaixo, ongi etorriak bidazoa atxak saio berri ontara, ongi etorriak e, euskal irratien uinetara. Eta gaurkoan, e, zuen bezala, nahiko ba, orientala, orientalizatua datorkigu saioa, e, urruneki aldetik e, datorren taldea, entzun dugu, Star Club taldea, japoniatik, hain zuzen ere, ba, e, kasu hontan soinu epiko oriental hoiekin eta beno e, duela hilabete pare bat edo egin genion saio saio berezi bat e, Star Club taldeari e, Star Club talde hau <clears throat> ba Japoniako punkaren e, aintzindarietako bat e, genuen <clears throat> Eta beno, mila eta mazazpi garren urtean sortuta. Eta jada ba, mila irurogeita mazortzitik edo ba, haien grabazioak e, zituzten. Eh, talde honek e, miatzen talarro gehi irutika horrera, urtero diska bat eh, edo bi kaleratzen eh, zituen. Gaur egun taldeak jotzen, jarraitzen du, eta diska kaleratzen birak egiten, uste dut abeslariak iruro urte bete zituela e, pasaden urtean, eta, bueno, hor, hor ditugu. E, entzun duguna besti hau, worth end izeneko abesti epiko hau, haien... Largoita malau garren urteko jini izeneko e, diskatik eh, aukeratuta dago. Eta, beno, ba, eh, Star Club taldearen e, largoita margarren markadako diskak, ba, oso ondo, oso ondo daude. Nik noski haien diskografia luzearekin ez ditut diska guztiak ezagutzen, e, batzuk ba-, baizik eh, haien e, hasierako diskak, e, eh, largoita margarren amarkadoko batzuk, bimilako batzuk baino ez ez dena. Ezin dut bere osoan taldea e, ba, komentatu edo, baino hainbat e, diska bintzat bai, eta oietako diska interesgarri bat e, entzun E, hau, genuen e, eh, Iohoin diska, miautzen talargoi eta malau garren urtekoa, e, gaizki goratzen ez badut, e, Europan e, pop biz izeneko zigilu frantziar batek e, kaleratu zuen e, diska, zeren normalean e, Star Club taldeko diskak edo Japoniar talde askorekin gertatzen den bezala, ez dira Europan argitaratzen, beraz e, haiek lortzeko nahiko zaila da, normalean Japonian bakarrik eh, argitaratzen bait dira. Eta, beno, e, behar bada saioaren amaieran berriz itzuliko gara Star Club taldearekin, e, baino orain guazen Japoniako soinu azkarrago batzuekin. 这次，多少次了？ Bai, japoniako hardcore punk eh, talde bat genuen hau The Rustler izenekoa eta eh, eh, abestia hau e, eh, Fistap, Fistap izeneko abestia dugu, eta beno, be, de, taldea, ba, mila bat talarro zazpi inguruan, eh, sortzen da, Shizuoka irian, Japoniako Shizuoka irian eta beno, ba, beste hainbat taldek be, bezala ba asteko e, flexi bat kaleratu zuten flexi bat ba alako 7 atzbeteko beteko e, diska bat baino fin fina e, eh, horri eh, baten antzekoa hauek diska hauek e, japoniako talde asko kalertzen zituzten ba, material gutxigo plastiko gutxigo izanik ba, merkeagoak zirelako baino haien bizitza ere motzagoa motzakoa da e, gastatzen dira goizago gastatzen dira asko jartzen badira zeren beno olako finfinak dira hauek baino japoniako bitxikeritako bat eh, alako mm, hauek eh, flexiak ziren. Hauek eh, rustletaldea eh, flexi batekin hasi ziren, mila eta laro gehieta sortzi garren e, urtean. E, e, eta marrean e, soguat taldearekin beste saspiatz beteko bat e, kaleratu zuten. Eta, beno, e, miratzen targaita malauan beste bat. Eta e, gerora, ba, bilduma bat non e, Rustleren e, diskografi osoa e, ekartzen zuen. Baita ere, mm, guk e, abestia atera, atera dugu ba, bilduma batetik, e, Who's Chain Up to the Dogs of Outrage izenekoa, non ba, larogeita maikan kaleratu zen, eta hainbat e, sei, eta talde biltzen dituen eh, bilduma interesgarria dugun. Eta, beno, ba, jarraituko dugu ba, talde, honekin, The Rooster izeneko talde honekin. hemen genituen The Rustler taldea berriz ere Heavy Bottom abestiarekin eta beno ba Hussein eh, Up to the Dogs of Outreach izeneko bilduma ba honekin eh, jarraituz e, The Rustler taldearen abestia Entzuten, beno, derrustler e, eh, taldea Japoniako ba, punk eh, ba, berizkarriak ditu, ba, alako metal punteoak eh, gitarran, eta alako epika haien e, soinuan, eta kaos pixka bat hori da. Pizkat Japoniar soinua, eta beno, talde hontan nahiko, nahiko ikusten da, beste askotan bezala. hori bai izan dela heavy metal balada e, amaiera ez da eta pun, eta gitar soloaren eh, zati hortan ere eh, erabat heavy metala baino alako sea da japoniako jarkorra beno badaude giz bezalako talde mitikoak non heavy metal o, ikutu eta transmetal hoiek e, ba, eramaten dutela eta beno ikarra nahasketa basatiak e, eh, sortzen dituztenak. Tira, ba, derruzler talde hau alde batera utzi eta darraigun urrengoarekin. Doa zoden! Yeah! horrengoan Innocents taldea dugu, ba hainbat e, talde horrela detzen dira, baino horrengoan e, eh, Japoniako Innocents taldea dugu, eta beno, ino, inona kanao kaguazu izeneko abestia e, daukagu, bueno, normalean Japonia hartaldeak e, eh, ingelesesko ingeles hizkuntzan jartzen dituzte haien izenak eta baita ere abestien tituluak, baino e, normalean Japoniarrez e, abesten dute eta bakarrik haien e, abestien leluak edo ingelesez e, egiten dituzte. E, abesti honen kasuan e, abestio osoa Japoniarrez ez eh, dugu, baino oso normala da, japoniar musikan e, ol, olakoak eh, egitea. Eta, beno, ba, entzun dezagun inozentz talde, kaospunk talde honen, beste abesti bat. bueno, ikaragarri. E, entzuten nintzen bitartean, e, haien e, gitar soloa, e, ba, zutagar taldearen da, abesti ospetsu baten e, soloa ba, zait burura. E, solo hau Bueno, bera, haien distantziako gordeaz, baino ostia, oso, oso antzekoa zen, eh? kontuz honekin. Eta, beno, eh, Innozenz talde hau, ba, zizuoka, irian sortzen da ere, Japonian, eta beno mila batzen da laro zazpi, laro gaita sortzi inguruan, eta e, <clears throat> eh, ofizialki single bakarra kaleratu zuten, e, mila da laro gaita uste dut, e, eh, zizuoka City Hardcore izenekoa, eta beno, ba, bimila eta piko garren urtean, ba, alako, bilduma bat e, kaleratu zen, non ba, haien ba, material guztia edo gehien abentzat ba, e, e, ekartzen zuen, ba, esaterako haien e, ba, astapenetako maketa e, edo haien singela bilduma hontan entzuten ari garen abestiak, zuzeneko abesti batzuk ere, Eta, beno, hortik eh, aurrera, ba, sortu zuten, ba, izeneko ba, talde baten e, ba, abestiak edo. Mm, bilduma, interesgarria, ba, inozentze eh, taldea ba, guztiz ezagutzeko. of the taldea entzun dugu talena aipatiko zantza talde hori ba eh, taldea sortu aurretiko taldea genuen eta 1988ko ba haien e, maketa ere sartzen da e, taldearen e, diskografia do grabazioak e, biltzen dituen bilduma hori tira taldez aldatuko dugu so what taldea e, entzuten ari gara, talde zaldatu gara, baino jarraitzen dugu Zizuoka e, eh, irian, eh, Japoniako iriontan e, eh, talde hau pixkate zarragoa dugu, zeren haien helen grabazio ofiziala zingela, miratzen eta laro gehieta, bost garren e, urtekoa dugu, beraz taldea miratzen eta laro gehieta, lau garren urte inguruan sortua ba, izango zen injustiz izeneko ba, sortzie atzbeteko e, flexia dugu mm, era e, bitxia e, formatu hau eta beno e, alde bakarrean grabatua zegoena E, bost abesti zituen e, flexionek, eta beno sortzi azbetekoa, normalean zazpi azbetekoak izaten dira e, diska hartainak eta diska hondiak amabi azbetekoak beraz sortzi azbeteko Mm, formatu hau nahiko nahiko bitxia da. Nik oraindik ez daukat e, ikusia. Hau mi batzeron eta alaro garren eh, urtean e, kaleratu zuten. gerora beste epe bat e, mila eta alaro zeian. Blood Wash The Dead City izenekoa. Eta hontan beste zei abesti genituen e, pixkat beranduago miatzen talar margarren urtean beste zei abestiko epe bat e, murder izenekoa eta e, jada miatzen talar bueno, lagaita marran ere derruztre e, de entzun egun taldearekin beste epe bat non e, talde bakoitzak e, iru abesti ba, sartzen e, zituen. Mm, eh, eta beno, jada e, taldea berriz elkartu 2000 eta piko garrenean, eta 2000 eta mazazpian zede bat kaleratzen dute, zei abestirekin ere, diska osorik eh, ez dute, baino e, bilduma pilo batetan e, parte hartu zuten, eskua hartu zuten. Tira, entzun dezagon e, eh, zogua taldearen beste abesti. Ba. Beno, soguat taldearen ba, basakeriarekin eta haotxe eh, bitxi horrekin e, jarraitzen dugu eta beno e, haien e, diskografia ez dakit ez dakit beintzat e, bilduta dagoen halako bilduma batean baino interesgarria litzateke talde honena zeren haien epetas at ba hainbat bildumetan esku hartu zuten bilduma pilo batetan beraz haien diskografia nahiko dispertsatua dago adibidez e, ba 1900 eta laro zei garren urtean kaleratu zen e, eh, Japonean, kaleratu zen e, eh, alako ba, nazio arteko bilduma interesgarri bat e, kasetan, consumer blackmail izenekoa, non, ba, adibidez e, SOD, scraps, e, no lip, asbestos rock pile, ez dakit, ba, the dog needles, I refuse it, eh e, scraps esan dut bai fuk giz power age eh go afrikarrak adibidez edo alako ba hainbat eh, talde interesgarri topa daitezken bilduma hortan e, baita ere taldearen e, abesti bat eta beno ba hori bezala adibidez mi da 87ko ba, diska, e, Shodoku Gih izenekoa, non, ba, Japoniako taldeekin, ba, auto, gauze, eta lipkrin, eta bentsakit, systematic death, alako talde interesgarriekin, ba, parte hartu zuten, ontan bi eh, abestirekin adibidez, beraz, bada, bada material eh, anitz ba, talde, talde honena, So What taldearena. on the moment. I'm so Ba, hemen e, eh, jarritzen dugu e, eh, soguat taldearekin, eh, haien beste abesti bat, entzun dugu eta beno, ba, lehen eh, aipatu bezala ba, agian e, Star Club eh, taldearekin itzuliko gara orgoaz. Yeah, Ba, hemen genuen eh, Star Club eh, taldearen e, Go Go Backward izeneko abestia. E, beno, abestia o Massage from Jail izeneko diskatik dator. E, diska hau miatzen talar, hogeita mabigarren urtekoa genuen eta beno larogeita margarren amarka da zira ontan ba, alako soinua zuten baino ez bakarrik alako e, eh, Ramon abesti hauek baizik eta um, anitz lehen entzun eh, ba, ori, orientalizatu abesti eh, balada hori bezala eta e, <clears throat> e, beno ba, larogeita urte ontan e, bi diska kaleratu zituzten, e, Zau Omiziz eta Ipatoriko Massage e, From Yield, bi diska oso, eta beno produkzio alako produkzio basati horrekin eta beno ba, denboran aurrera pizkatiango gara eta beno e, dugun denboraren arabera ba, alako ba, abesti batzuk e, entzungo ditugu orain denboran aurrera joango gara baino taldez ez gara aldatuko Star Cluben e, eh, abesti hau Devil Summer izena zuen eta beno Saul Consuming izeneko ba, diskatik dator e, diska hau milatzerun eta laro gehieta mazazpi garren eh, urtean kaleratu zuten eta beno orain ari naiz e, haien e, diskoks diskokseko horria ba, begiratzen eta zeren noski e, diska bat e, urtero kaleratzen bazuten eta batzutan e, bi diska ba haiek hemen dagoen ez behintzat hogeita masei diska kaleratu dituzte eta hau ez dago aktualizatua oraindik e, azken lau urteko diskak falta dira eta behintzat pare bat egongo dira zeren e, ikusten ari naiz e, eh, baia inoiz ez, ez dutela haien eh, erritmoa gelditu. Bakarrik e, eh, 2008an ez zuten diskarik kaleratu, baina ziur halako bildumak edo egongo zirela. Eta 2008an e, e, ez da ere, baina horren ordez ba, 2008an bi diska kaleratu zituzten. Eta, bueno, haien... E, diskografi osoan eh, hola, hola izan da, ikusten ari naiz, bai, urtero, urtero diska bat, mila batzen mabian adibidez bi diska, e, mila zazpian, eh, beste beste bi bi bi diska 1986an ere beste bi diska eta beno, 86 zeiko ez dugu jarriko baino 1986 zeiko diska hoietako bat e, nik daukat e, Ground Zero izenekoa eta beno diska honek eh, bitxikeri bit, honen bitxikeria da ba Star Club taldea Japoniatik e, irten zela eta Australiara joan zirela diska grabatzera eta beno han diska promozionatzera zeren beno arrakastaren bila joan ziren eh, Australiara eta beno noski ez zuten eh, lortu naiz eta Japonian talde ba, oso e, ospetsua izan e, hasiera batean haiek ba, haien zigilupean klub de Star Record zigilupean kaleratzen zituzten ba, haien singleak, diskak eta eta bar eta e, beno gero hainbat e, zigilutik e, pasa dira Invitation, Chase, Japan Records, Speedstar, eta beno, baita ere Japoniako ba, alako zigilu nagusia edo ne, ne, komertzalena edo Victor izeneko zigilua orain bate eh, diska e, kaleratu zituzten ere, eta tira entzun dezagun ba, eh, Saul Consumin izeneko diska honen ba, beste abesti bat, replikan abesti honetan duría en eh, republikan esaten tenzuela, baño, es replicante esaten du, abesti honetan, beno, miratzen talagoita mazazpiko soul consuming eh, diskatik eh, ba, hartutako abestia, eta esan bezala, ba, lengo Ola Ramons kutsuko abestietatik, ba, alako heavy metal epiko abestietara pasatzen dira, baino beti ba, taldearen e, arima edo taldearen e, espiritua mantendu zeren, beno, nabari da Star Club taldea dela, naiz eta estilo desberdinak jorratu, zeren e, urtero diska bat e, kaleratzeko ba, em, pixkate ba, sormena edo mantendu behar da, egia egia esan behar da, zeren diska, diska pila dira, eta beno batzu gutxiago beste batzu gehiago, baina niri talde honen diska entzun diska guztiak gustatzen zaizkit eta hori nahiko, nahiko bitxia da tira, e, joango gara pixkat denboran e, aurre lago Star taldearen eh, beste, beste abesti bikain bat Where Has Punk Gone e, titulo horrekin ere eh, diska kaleratu zen eta bueno, abesti hau ere Where Has Punk Gone izeneko abestia eta diska haien e, hogeita bost garren e, ba, urte mugarako kaleratu zuten eh, diska izan zen bi eta bat eh, garren urtean. Eta beno ba, amaitzeko ba, beraien e, ihoin e, miatzen malau garren e, urteko ba, abesti, bueno, zati bat edo jarriko dugu, non ba, defekto humano taldeak e, abesti hau e, jotzen hasi zen, e, azkenean ez zan haien diskografian sartu, baino hor dijoa... Ah. Ondo pasa... silk